Ну, ну. Так, короче, выступает самая молодая и малкофируемая среди тут присутствующих групп. Сикс Разаркац. Голос сорвал, поэтому буду петь херово. Да ладно, не комплексуй, нормально. Ладно, погнали. Сейчас. Ну и что, погнали, а где наш шибасист? Красная кнопка загорелась. Без басиста первый. А, даже так? Ну давай напомню. Кабайку. А, да. На гравюрах старых чудища убитые Может быть, со зря были бы друзья Шепчутся покойники, в грунт сырой зарытые Им назад нельзя, назад никак нельзя Садилось солнце, грянул поздний вечер, Битые бутылки, мятая трава. В голове не падать, помогают плечи, А иначе бы укатилась нахрен голова. Укатилась под вас, и чего такого? Было бы ярче, если ей по земле гулять. Что-то страшное глядит с улицы сурово, Рюкает, посвистывает и мешает спать. Еще один вперед. Спрятать кое-кому от бренные останки Там окончить повесть, там прервать свой рот Крашеные доски и варенье в банках Стопка книжек на полу, сломанный комод Теперь все. Var mı?